Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radion Klub FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1493, Kristofer Kolombi për herë të parë arrin në tokën e quajtur tani Puerto Rico. Në vitin 1886, Chester Arthur, president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërron jetë. Në vitin 1918, Letonia shpall pavarësinë nga Rusia. Në vitin 1926, George Bernard Shaw refuzoi të pranojë paratë për çmimin e tij Nobel, duke thënë: "Mund t'ia fal Alfred Nobelit për zbulimin e dinamitit, por vetëm një shpirt i keq në formën e njeriut mund ta ketë zbuluar çmimin Nobel." Në vitin 1928, u paraqit filmi i shkurtër i animuar Steamboat Willie, filmi i parë i animuar me zë nën udhëheqjen e kompanisë Walt Disney. Në këtë film paraqiten personazhet e njohura Mickey dhe Minnie Mouse. Kjo datë gjithashtu llogaritet nga korporata Disney si ditëlindja e Mickey Mouse-it. Në vitin 1936, punëtorët e ndërtimit festuan përfundimin e harkut të urës Golden Gate në Kaliforni. Harku prej 1260 metrash ishte në atë kohë më i gjati në botë. Dy kullat e hekurit që mbanin harkun kryesor të urës janë më të lartat në botë. Lartësia e tyre bazohet në një ndërtesë prej 75 katesh. Ura lidh qytetin e San Franciscos me diskritin e Marinit. Në vitin 1962, Niels Bohr, kimist dhe fizikan danez, ka ndërruar jetë. Në vitin 1963, Bell Telephone prezantuan telefonin e parë me butona që shtypeshin. Në vitin 1982, bokseri 21 vjeçar Duk Koo Kim vdes nga lëndimet në kokë gjatë raundit të 14 në takimin me bokserin amerikan Ray Mancini në Las Vegas duke qenë shkak i reformave në sportin e boksit. Në vitin 1990, këngëtari Mick Jagger dhe modelja Jerry Hall u martuan në Bali të Indonezisë. Në vitin 2001, koncerti i parë i transmetuar në televizion i Britney Spears me titull Britney Spears Live from Las Vegas u transmetua në ABC. Në vitin 2004, të dy presidentat së bashku Bush dhe Carter ndihmuan presidentin Clinton për të hapur librarinë e tij Little Rock në Arkansas. This is Club FM 100.4. 7 e 9 minuta tani në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes, është data 18 nëntor, miq të dashur, ditë e martë, aspak ters kur uh, lind me klubin e mëngjesit. Gjithë jemi këtu, përveç Olgës sigurisht që e ka po mikrofonin. Kafe, më duket. Po, po bën kafe. Po mikrofonin e rregulluam, po? Okej, okay, ka gati. Mirë, ëm um, Atëherë, uh, po shikoj pak uh, këtë fjalorin e Oxfordit, i cili çdo vit nxjerr edhe atë që quhet fjala e vitit dhe uh, kjo është një reflektim i gjërave që ndodhin në shoqëri më shumë se sa mhm. çdo mm -hmm. gjë tjetër. Fjala e vitit këtë vit në anglisht sigurisht është është vape, vape, vape. Ëm mhm. mm -hmm. um, Dhe këta mundohen që me fjalën që zgjedhin të reflektojnë mbi diçka që po ndodh në shoqërinë tonë. Mm -hmm. Shpërthimi i atyre që quhen cigaret elektronike, se vape vjen në fakt është shkurtimi i fjalës vapor ose vapor ose e thënë ndryshe avull mm -hmm. në shqip e përkthyer. Këto cigaret elektronike janë bërë shumë shumë popullore tani. Edhe vape quhet uh, tymi tymi që nxjerrin këto. Ah, mhm. Avulli që nxjerrin këto, po, se ka një djegje, s'është tamam djegie. Ku do ta dish ç'është ajo? S'jam ekspert i kësaj. Po, kështu që vape është fjala e vitit për të treguar se uh, ka ndryshuar mënyra se si uh, po tymosim mm -hmm. apo s'po tymosim dhe hyrja e këtyre mrekullive të reja elektronike që mm -hmm. tani më gjenden në çdo vend të botës, praktikisht dhe janë kthyer në një biznes i madh. Jo vetëm kaq thonë ata, por uh, kjo është edhe baza e fjalëve të tjera si uh, vapor, vapoholic, vaporium etj etj etj. Mm -hmm. Gjithashtu një fjalë tjetër që ka bërë uh, bujë dhe është zgjedhur në listë nga uh, Fjalori i Oxfordit është budtender. E ndryshuar pak nga fjala bartender, mm -hmm. budtender është ai personi i cili shërben kanabis në këto baret e reja, pasi është legalizuar përdorimi mhm. i tyre për klientët. Jo bartender ose barist, siç i themi ne, po budtender, se bud do të thotë boçe. Mhm. Ëh, kështu që boçe ishte. Po, shërben boçet. E, gjithashtu ka pasur uh, fjalë për shembull si fjala uh, që është përkëdhelëse Bey, që është shkurtimi i fjalës Beyoncé, ose oh. fillimi i fjalës Beyoncé. Hey Bey, i thonë kështu. Gjithashtu një fjalë që ka bërë listën është slacktivism. Slacktivism mhm. është e kemi përmendur këtu në klubin e mëngjesit, por është fjala aktivizëm dhe fjala slacker të bashkuara bashkë. Mhm. Slacker do të thotë përtac, Por pa dal nga dhoma jote. Po. Pa dal nga rehatia jote. Fare. Me brekë. Domethënë je në protestë me brekë. Në një kur është kur është ngrohtë, kur është rehat. Ose me tuta, me papuçe, kur është kur është kur është. Kështu që këto janë gjithashtu. Mhm. Mm u afruan, thonë ato, fjalë si selfie, twerk, Po. Gjithashtu twerku i famshëm i mm -hmm. gocës. Edhe uh, Bitcoin, Bitcoin kjo monedha digjitale. Uh, e cila do të zëvendësojë një ditë kam përshtypjen unë dollarin, euron e gjithçka tjetër. Bitcoin. Po, Mirë, çdo gjë. Kështu që kjo është fjala e ditës, uh, e vitit miq të dashur sipas fjalorëve të Oxfordit, vape, vape. nga vapor, që do të thotë avull, që është tymi Në thonjëza që nxjerrin cigaret elektronike. Do you vape? I vape. We all vape. Unë nuk vape, me thënë të drejtën. Ama fare. Uh, Labrinth, Let It Be është titulli i këngës që dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit 7:13 minuta ju jeni me Club FM në 100.4. Enjoy it people. 7:18 minuta tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur, është ditë e martë. Data sot ka 18, po? Tam. Po, 11 18. Faleminderit Olta për kafen. Oj. Faleminderit edhe për Olta, informacionin e motit. Olta tha sot do të ketë shi. Do të ketë shi sot. Oh, Olta. Sot nesër. Sot dhe nesër. Pastaj të enjten do të jetë ditë e mirë. Ka një orar se kur fillon e di që? Po diku nga ora 11. Hm. Rrofsh Olta. Jo thjesht doja të thoshe që të rroje. E të na tregoje motin. Po po. Vazhdimisht. Se vetëm unë. Këtu në klubin e mëngjesit. Jo, jo, po sigurisht, po. S'ka gjë. Boll janë mësuar duke parë në darkë gjëra të bukura. Shi, o baba, na shesi bën mos u bëj. Mos u bëj kështu. Kundra kolegeve. Jo, jo, për kundrazi bravo. Si do jetë moti nesër? Super. Super. A po sot dhe nesër atë po. Super shi. Super shi. Kështu, um, Ka pasur Ka pasur gazetat sot janë plot me me lajmin e hidhur që dëgjuam dje kur u larguam që këtu në fakt e morëm vesh rreth mesditës, po një humbje e madhe për për artin shqiptar, për muzikën, një djalë që ne e kishim mik, e kem pasur në studio. ë uh, e të tjerë të tjerë, bashkë me bashkë me pastorin, ë mm -hmm. uh, bashkë me Ermalin, Kishim uh, marrëdhënie me Florin. Kam folur një ditë me të para, nuk e di, ndoshta 2-3 muajsh. Ndoshta pak më shumë. Ishte nga fillimi i verës ndoshta. Dhe po bisedonim se si donte që të hapte një fillonte një gjë tek uh, Qendra Kristal, kish gjetur një ambient atje që donte ta transformonte në diçka që mund të kthej në një lloj emisioni edukativ edhe për fëmijët. Ëh, mm -hmm. uh, që i kishte marrë shumë për zemër, kështu që donte që të Punonim bashkë për atë, t'i jepja ndihmë me me atë lloj projekti, kështu që vendosëm që mund të bënim diçka. Ëm uh, dhe është shumë e vështirë, nuk ke fjalë për të thënë kur kur merr vesh ë uh, se ç'i ka ndodhur një një djalë që është në moshë të re. E gjithë ato gjërat pastaj që që morëm vesh më parë ose më pas, Varrimi i Florit bëhet sot në orën 11, meqë ra fjala, për gjithë ata që duan që të shkojnë edhe ta përcjellin. Është shumë e vështirë të flasësh për për gjëra si këto, sepse ishte shumë e parakoshme, ishte e papritur. Pa pa diskutim e papritur, po edhe e pamerituar. Mm. Sepse ai kishte një um, kishte një pozitivitet të jashtëzakonshëm edhe sidomos këto muajt e fundit ne kemi këngën, ne kemi këngën. Këngën e ka sjellë vetë Flori këtu. që bëri bashkë me çunat lidhje me e jo këngën e palestrës, me një tjetër këngë që që bëri, por i mbushur me me shpresë të mirë, me me gjëra të mira brenda. Me energji pozitive. Edhe që ë uh, kam shumë fati nuk është gjithmonë bujar, edhe është është ndonjëherë mizor. Ë uh, vetëm që reagimi nga njerëzit ka qenë, po themi, i mrekullueshëm. Kur njeriu i bën vend vetes, Është është kaq mirë. Ne nuk dua të të zgjatem shumë për të folur për për mediat. ë uh, të cilat e kanë treguar veten edhe një herë uh, të përdala në një po them kështu, përdalje totale. E jashtëzakonshme madje. Ajo që që mediat uh, bëjnë pa pikën e pa pikën e etikës, pa pikën e nuk e di. Domethënë sa spekulantë të ndyrë, të ndyrë. ca blogje që nuk kanë respekt. Qelbësira fare, po, nuk kanë respekt për që kishin bërë ca i pashë ca, ku di unë se ç'ishte një. ë uh, Vinin dhe gazetarë, gazetarë të njohur të medias. Kryeredaktorë televizionesh ndër të tjera. Që që me me spekulime të tipit ë uh, a kishte parandjerë apo kishte paralajmëruar ë dhe ca histori komplet komplet të rreme, jo kishte marrë borxhe, jo ishte në depresion. Të gjitha, të gjitha, të gjitha, të gjitha. Por po, gënjeshtra, çfarë mm. gjithë? Gënjeshtra. Gënjeshtra. Ëm, ehm, kjo është për të për të për të për të marrë klikime për për lapsi pika al apo për për ku di unë se çfarë dreqin gjelle të qelbur gatuajnë në kokën e tyre, shpirtin e tyre. Sepse është është është për t'ardhur me të vërtetë keq. Spekulosh me me me jetën e një njeriu të mrekullueshëm, me vdekjen pastaj. Se njeriu vdes vetëm një herë. Nuk vdes dy herë, dy herë në ditë apo një herë në muaj apo ku di unë se çfarë. Gjashtë herë në vit që t'i japësh një shans tjetër. Është është akti më sublim që njeriu bën, se e bën vetëm një herë. Vdes edhe ikën. Kurse kurse këta nuk e kuptoj se se çfarë shtyn, çfarë çfarë çfarë sensi egërsie. Çfarë mungese njerëzie mund të kenë që ta përdorin vdekjen e atij që ka ka dhuruar vetëm vetëm gëzim, vetëm buzëqeshje, vetëm muzikë të mirë, që s'është marr ndonjëherë me me me thashetheme me debate, që s'u ka futur ndonjëherë kokën në asnjë shpinë e tyre, as s'i ka begenisur në çorbën e tyre, por që për ta përdorur në në në mënyrë kaq të flliqt. Është është nuk e di, ne, ne mund edhe të heshtim, mund edhe ta kalojmë kështu pa pa e vënë re. Po themi, siç ata e meritojnë mos vijmë re fare, po. por por nga ana tjetër është është është një detyrim ndaj njeriut që që të thuash diçka, të thuash që kjo është e flliqt. Kjo që bëni ju. Gazetar Gjoja, A ku di unë çfarë uh, kafshësh? Hiena ndoshta. Kështu që nuk e di. Ëm. Um, Kurse ai njeriu ikën dhe këta dhe këta nga mbrapa. Është shumë e vështirë. Ëm, um, si një Edhe edhe sikur të ishin, nuk është as momenti, as koha, as u takon, as ku di unë se çfarë. Apo spekulime që vdiq nga kjo, vdiq nga ajo, pa e ditur fare se nga nga se vdiq. Se nuk është puna e gazetarit që të krijojë sensacion, të japi lajmin e parë që oh, oh, oh, Ëh, por por duhet të presi për për për burime, për të konfirmuar, për për të marrë vesh nga toksikologjia, ku di unë se çfarë, derisa ata nuk kanë dalë me një përgjigje. Çfarë u duhet këtyre për ato klikime të, nuk e di. Mos i hëngshin ato para, do thoshin, do thoshin nëna se s'ua them dot se Po kjo është fjala që përdoret zakonisht në në Shqipëri për paratë që mund të marrin nga klikimet. Ka arritur kulmin. Kjo kjo kjo ku di unë që na ka zënë kështu. Kështu. Shkojmë tek muzika, e ndërpresim pak këtu. Dhe kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit me tjera. Ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ora është tani 7 e 30 minuta. Unë jam Blendi bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin. Do jemi në mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në Klab FM në 100.4 edhe në ekranin e Klab TV-s. Ëm, um, Jeri ka një histori për ta treguar tani sepse unë kam histori të tjera, po i kam mm -hmm. për pak më vonë se janë uh, janë mm -hmm. me plazh edhe me me zhëpla. Po. Kjo histori që do ju tregoj unë tani të bën të besosh që mrekullitë ekzistojnë. Bëhet fjalë për një grua 91 vjeçare nga Polonia, e ka emrin nëse do arrij ta them, Janina Kolkievski. Nëntëdhjetë e një vjeçarja është gjetur nga mbesa e saj në apartament e pajetë, mm -hmm. e kanë mhm. marrë, e kanë dërguar në spital dhe mjeku e ka deklaruar 91 vjeçaren të vdekur, sepse sipas kontrollit që ai bëri, zemra e saj nuk po pun, nuk po punonte më. Për këtë arsye është dërguar në në morg përpara se familja të bëhej gati për ta përcjellë për herë të fundit 91 vjeçaren dhe në momentin që ajo ka qëndruar për disa orë në morg është ngritur dëgjuar është ngritur duke bërtitur me të madhe që këtu është shumë ftohtë dhe kam uri dua supë të ngrohtë wow donte supë po supë me karrota nuk dihet patate dhe rreva por donte një supë të mirë dhe të ngrohtë sepse aty ku ishte kishte shumë ftohtë dhe do të dikë që aty Val ku ishte kjo? Në në në morg. Kuptohet. Megjithatë, jo, më sillni supën domethënë. S'e thosha unë Jeri. Më sillni supën sepse kishte shumë ftohtë dhe kishte nevojë për diçka të ngrohtë. Nëse unë do isha gjendur në morg, do kisha dalë, do kisha dashur të ikja nga morgu. Po është nëntëdhjetë po. e një vjeç mo Blendi nuk e nuk ia mbath dot vrapit, kështu që. Ëh, më tha, "Avash avash, zvar, zvar." Sepse ajo nuk e dinte se ku ndodhej. Ikën ajo ikën. Nuk e dinte se ku ndodhej, thjesht ndjente një ftohtësi dhe kishte uri në të njëjtën kohë. Mjekët janë habitur sepse mjeku që e kishte deklaruar Si të pajetë, nëntëdhjetë e një vjeçaren thotë, unë nuk arrij akoma ta kuptoj se çfarë ka ndodhur, sepse në të vërtetë Jam ajo budallë. ka ardhur e pajetë dhe nuk kishte asnjë shenjë jete. Ju betohem për këtë. ja që ndodh edhe kështu. Prandaj thashë, është një nga ato histori që të beson ose të bën të besosh se mrekullitë ekzistojnë. Mhm. Mm pra, nëntëdhjetë e një vjeç në mrekulli. Po, Mrekulli do ishte për shembull të ishte rinuar një çikë ajo, kishte ardhur. Po, po tash ajo do ishte irreale komplet. Pasur një kështu ajo. Ka pasur një del. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur në jo qytet. Zemrën me rrahje të zemrës shumë të dobta, s'e kanë ndjerë dot ata, e kanë deklaruar të vdekur gabimisht, ajo që e mhm. gjallë ka qenë gjithmonë. Nuk ma merr mendja që vdiq për uh, për një disa orë dhe pastaj po, u ngjall. Ka ndenjur 11 orë në në morg. 11 orë me zemër, po asnjëherë, pra. Nëse. E rreme pa jetë. Ajo ka qenë gjithmonë me jetë. Se i kanë thënë asaj gjithë ato herë kur ka pas ditëlindjen. Sa herë ka pas ditëlindjen ajo? 93 mm. herë. Mendoj sa shumë urime. Sikur nga 10 veta ta kenë uruar. Çdo ditëlindje ka 930 urime. Gjithsesi jeta është e shtrenjtë për uh, pavarësisht moshës. Prandaj po thosha, mm. ikën ajo. Ti kam mërgu. Ku është sot? Sot është në shtëpi, si kokrra e mollës. E pra, e pra. Si kokrra e mollës vetëm një kokërr molle e fishkur pak. Jo, mirë të shënë si ka Si një kokërr molle 93 vjeçare, për shumë Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit Gavin DeGraw, miq të dashur me Fire Vjen tani ora 7.33 minuta Data sot është 18, ditë e martë Ju përshëndesim Oh, if there's one thing to be taught It's dreams are made to be caught And friends can never be bought Ora. Ora shënon 7:37 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e martë, data 18 nëntor. Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Ç'kemi, mirë? Mirë, mirë. Mirë, mirë, mirë, mirë. Jemi gati për anagramën. Unë jam gati, je gati ti? Gati dhe unë. Okej. Okay. Anagrama në klubin e mëngjesit. Jeri, në një shoqëri të dominuar nga krimi, Mm. Kur rendi publik është uh, diçka e vështirë për t'u arritur. Mhm. Mm Ndodhin vjedhje. Normal. Ndodhin vrasje. Vrasje. Mhm. Mm Ndodhin plagosje. Grabitje. Tam. Dhe rrëmbime. rrëmbime këtu në klubin e mëngjesit. Është çfarë ndodh në një shoqëri, po themi me me pak rend publik. Kujdes, rrëmbime. R E M B I M E. Rrëmbime. Mhm. Mm Mund të ishte emër gruaje për shembull. Po. Rrëmbime? Jo. Rrëmbime Reka, mund të ishte ah, emri i Oltës për ah, shembull. Jo, jo, jo. Të kishim rrëmbime, nëse të ishte një vajzë e rrëmbyer, e rrëmbyer, e kupton me mhm. si thua është personalitet. 0-6-9-20-70-22 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Unë nuk kam asnjë ide Rëmbime E komplikuar E vështirë të Wow Kujdes Ka lidhje të fjalës. Kujdes. Okej. Bravo. Po jemi me këtë 069 20 70 22 për çfarë luajmë, Olta? Për një orë nga Premium Watches. Për një orë nga Premium Watches, miq të dashur, fjala është rëmbime sot në mëngjes në klubin e mëngjesit 7:40. Koha për Adele tani në Club FM 100.4, kjo quhet Someone Like You. Ora dhe 48 minuta në këto momente në klubin e mëngjesit mirë që ju përshëndesim, ju urojmë një ditë të mirë përpara e të butë gjithashtu sot do të ketë shi thotë Olta rreth orës 11 do të fillojë kështu që duhet ndoshta një çadër me vete për ata që janë praktikë po Uh, duhet, duhet, duhet. Dje ka pasur uh, kemi pasur edhe 70 vjetorin e çlirimit të kryeqytetit Tiranës siç ia uruam dje të gjithë, uh, shqiptarëve. E tiranasve në veçanti që e kanë qytetin e tyre, por uh, u bënë 70 vjet, ishte një përvjetor i madh. Mm -hmm. E mhm. sigurisht u kremtua në ku di unë tani, në 2-3 vende të ndryshme, Opozita këtej, Politika andej vazhdon e njëjta idiotësi totale që ka vazhduar. Po, më mirë mos flasim për këtë se s'ka s'ka kuptim ata, nuk janë dhe aq. Shiko, janë sigurisht njerëz që drejtojnë partitë politike, qeveritë ndonjëherë, ku di unë se çfarë se me radhë shkon kjo punë, por që ai ngërthimi, ë, midis opozitës dhe dhe dhe qeverisë kushdo qoftë në opozitë apo kushdo se kështu ndodh kjo edhe kur ndërrojmë vendet prapë vazhdon ajo e njëjta histori po po që ta kremtosh një ngjarje në tre vende të ndryshme në kundërshtim me njëra-tjetrën pa mhm. folur mm -hmm. me gojë e duke e lavdëruar apo sharë ëm um, sigurisht që është një shprehje e një një ku di unë Është dëshpëruese, për të thënë për të thënë më të paktën se si uh, sillen e veprojnë këta njerëz. Me vite me vite. Politika shqiptare ka qenë uh, ndoshta ndoshta gjëja mallkimi më i madh që i ka rënë këtij vendi mbas uh, rënies së diktaturës. Në vend se të kishim njerëz ka si individë që janë të spikatur janë të mirë, por kur e merr në total, kur e merr në veprim, politika përveçse ka pjellë korrupsion, krim, uh, banda, uh, një çatrafilosje, një përçarje, një varfëri mendore, po. varfëri shpirtërore tek njerëzit, vonesa të jashtëzakonshme në atë që duhet të ishte integrim në në në botën moderne, po themi, ë uh, injorancë, pa kufi, uh, promovim antivlerash, konflikt vetëm vetëm uh, Ku di unë, po ta marrësh në bilanc, vetëm gjëra negative. Po. Shumica e gjërave negative. Mm -hmm. Shumica e gjërave negative. Gjë pozitive s'ka. Gjërat pozitive kanë bërë njerëzit e këtij vendi. Po Ata pra. që punojnë, ata që djersisin, ata që mësojnë, që studiojnë, që japin kontribut, që shkojnë jashtë shtetit, sjellin para këtu, ndërtojnë diçka, ngrenë diçka. ë uh, Kurse politika vetëm për shpërdorim fondesh për keqpërdorim pushteti për ku di unë se çfarë. Uh, edhe dje në atë që duhet të ishte një 70 vjetor, një gjë që vjen vetëm një herë gjithsesi, ë uh, prapëseprapë me me kokën mënjanë me me idiotësirat e tyre që të bëjnë uh, për të vjell. ë uh, kaloi edhe kjo. Kishte edhe nga ata pastaj që ngritën uh, portretin e diktatorit Enver Hoxha. ë uh, Brohoritën ca veteranë grushtet lart dhe ku di unë se çfarë me atë që quhet uh, harrese e historisë në sensin që që gjithsa vrau e sa preu e sa dogji e sa shkatërroi Enver Hoxha në këtë vend do duheshin shekuj për t'i riparuar. Po nga sa duket ca njerëz e kanë E kanë memorien e shkurtër dhe gjykimin e cekët. U duket sikur uh, i dinë të gjitha se sa që i ndërtoi dhe Enver Hoxha, u thonë, bëri ca hidrocen se i bëri me lekët e xhamisë. Ato hidrocentralet. I bëri me me paratë e nënës, a ku di unë se çfarë. I bëri Enver Hoxha ca bunkerë. Ca fabrika. Pa i bëri, i bëri. I bëri, i bëri vetë atje. Ja, thonë thonë na e dha Enver Hoxha. Deri deri deri këtu me gjak pastaj. Gjithë ata që që vrau, që preu, që varrosi, që humbi gjithandej, ata s'quhen ata, ata s'ishin njerëz, po. Enver Hoxha e bëri ca të mira. Analfabetizmin ashtu se shkonte shkollë në shkollë, i mësonte njerëzit, po. Ai vetë pa diplomë, po faleminderit. Kupton? Kështu. Nëse. Ë, kështu që iku dhe ky shtatëdhjetëvjetor, bravo juve. Ë, Ta gëzoni, ta gëzoni. Ta gëzoni dhe shokun Enver. dhe ju lumtë. Po. Në ëndrra e paçi. Anagrama e ditës sotme është rrëmbimi. Më falni, rrëmbime. Rrëmbime. 069 20 70 222 069 20 70 222 për ata që duan të luajnë është për një orë nga miqtë tanë tek Premium Moçis prandaj mund të na shkruani rrëmbime pa harruar dhe emrin tuaj për të qenë fitues po pra Sa është mos harroni, mos harroni emrin tuaj. Ta shkruani, ta shkruani. Ta shkruani emrin tuaj. Se po e harruat fare pastaj. Jo, s'mund të. S'mund të harroj, s'mund të harroj. Mm. Kështu, ehm um, Nëse çfarë tjetër ka ndonjë tjetër ndërhyrje, jo? Jo, për momentin. Nga ana juaj po, okay, për momentin jo, po presim, po presim jo. një moment tjetër. për për ndonjë ndërhyrje këtë muaj. Po. Ëm Kemi ca lajme, miq të dashur, së shpejti po këto do jenë për orën e dytë të transmetimit, po vijnë gjokset për pushime. Jeri, gjokset për pushime. Ku janë? Po, në 2016 në qoftë se do jemi këtu. Se na duhet një e tillë. Gjokse, tash ajo varet, mund t'ju duhen, mund mos t'ju duhen. Një për punë, një për pushim. Se, se, po. jo, jo, janë për goca për shkakun që mm. duan t'i rrisin gjokset, po jo Jo që të bëjnë atë operacionin plastik mhm. por as kirurgjikal diçka e dukshme domethënë. Diçka diçka e sigurisht e dukshme. Që vë dhe heq. Edhe e mhm. prekshme, por që mund t'i kesh vetëm për pushime dhe mbaron plazhin. T'i heqësh pastaj ti heq. Pra. T'i heqësh që mos të mos të shkosh deri në kirurgji. Kështu që janë gjokset për pushime. Mhm. Kemi historinë e një gruaje që mori virusin HIV nga manikyri. Wow. Nga manikyri. Nga manikyri. Jo. Wow. Kështu që kujdes me manikyrin, do të tregoj pak më vonë se çfarë ndodhi. Kemi një 5 vjeçar i cili kaloi testin e Microsoftit, një test shumë i vështirë, mm -hmm. por që 5 vjeçari e ka kaluar me sukses. Tregoj se kush është ky gjeni i vogël. Kemi gjithashtu uh, historinë e një gruaje Qeni i së cilës vrau një qen tjetër, uh. e hëngri një beagle, është kjo raca beagle janë ato. Qeni hëngri mm. qenin, mm. qeni hëngri qenin dhe kjo hodhi në gjyq pastaj ata pronarët e qenit të ngordhur. Oh, oh. oh. oh. oh. tha pse nxore qenin. Zonja e qenit triumfator hodhi në gjyq të zotët e qenit të ngordhur. Interesante edhe kjo. Okej, okay, këto janë këto janë disa nga lajmet e orës 2 në klubin e mëngjesit. Tani është koha për Green Day. 21 Guns, kjo është mënyra jonë për të përkujtuar, miq të dashur. Dashur Wow. Kjo ngelet një dilemë. Unë kam një ide. Diçka, diçka që shkëlqente në diell, Jeri. A mundet? Mundet ta dëgjojmë një herë? Patjetër. Kur dilja adoleshent, gjithë kohën e kisha kokën sipër te vajzat që rrinin në balkon. Por kam pasur një kuriozitet. Mirë unë që shihja vajzat dhe shokët e mi, po vajzat çfarë shihnin nga balkoni? Okej. Okay. Pse dhe në atë kohë shkëlqente në diell? Ndoshta, ndoshta ka pasur, pra ndoshta. Mirë. Nuk e di, uh, Tjeri, por ishte thjesht një propozim, ishte kështu për për gallatë ishte për sot një miqësore. Sot Tjeri më duket se e ke hequr fare spinën. Je e ke hequr spinën? Po më vjen vërdall gripi edhe ndoshta. Mos bëj shaka. Po e lodh trurin. Jeri s'ka gjetur, Jeri s'ka gjetur dot po- anagramin që çdo ditë. Sa mirë, sa mirë hapur me Se do zakonisht këtë bëj. Edhe ti një herë nuk e sot. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja në lidhje me këtë personazh që e ka zërë I ka marrë po ka e 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Kjo ka qenë njëra nga ato histori që po ju thosha se do t'ju tregoj në orën e dytë të transmetimit dhe unë e mbaj fjalën Apo jo? Mm -hmm. uh, Një familje nga Texasi, miq të dashur, një familje nga Texasi ka humbur uh, qenushin e vet prej 10 vjetësh E kishin në shtëpi një qenush të vogël, një qenush të asaj race që quhet Beagle. Mm. Pasi ë uh, fqinjët e tyre kishin katër pitbulla. Oh, no. oh. Dhe dhe pitbullët kishin gjetur një të çarë në gardhin që ndante oborrat e pasme të dy shtëpive. Mm. Dhe të katër pitbullët janë futur në oborrin e familjes tjetër Uh, dhe, dhe e kanë shqyer Bigëllin e vogël, po. E kanë shqyer Bigëllin e vogël. Dhe çfarë uh, ka ndodhur më pas është që kjo familje ka menduar që Ok, kanë thënë uh, ne nuk do të bëjmë uh, ndonjë gjë se tani qenin e kishin pasur prej 10 vjetësh në fakt edhe shumë u kishte u kishte dhëmbur uh, që e kishin humbur qenin e tyre. Megjithatë vendosën që të mos bënin ndonjë po themi mos shkonin në gjyq apo mm -hmm. apo mhm. ndonjë gjë tjetër pasi ta mbyllin me aq. Ta ta mbyllin me aq. Tani por e surpriza e tyre e madhe ka qenë në momentin kur kanë marrë vesh nga vjen pitbulli, domethënë jo, u ka ardhur, zotria. U ka ardhur një njoftim në shtëpi, i cili thoshte që i ka hedhur në gjyq pronarja e pitbullve. Wow. Po, Pasi ajo Kjo kjo kemi edhe të çarën, kjo është e çara në gardh nga kanë kaluar pitbullët. Kanë kaluar uh, pitbullët mm -hmm. dhe ajo tani i ka hedhur këta në gjyq pasi kur shkova për të marrë qentë thotë ajo, mm -hmm. u ndjeva e kërcënuar. U ndjeva e kërcënuar dhe ë uh, seriozisht e ka po, kjo. Po. Ndoshta për 1 milion dollar, ka kërkuar 1 milion dollar. I kishte zënë gjaku, pitbullit tha. Të e ke parasysh të tërbon gjaku në ca momente? Jo, e pitbullët kësaj ishin bindur kësaj. Por kjo thoshte ndjeu um, kërcënim nga ai që kishte ngordhur. Ndjeu kërcënim thoshte, jo, ndjente kërcënim nga këta vetë, që këta kanë bërtitur dhe ulëritur, ah. sigurisht ta kishin një qen, të cilit i ikte gjaku uh, e tmerrshëm. nuk është përqeshur. Po. Dhe jo, nuk është përqeshur, por që ajo thotë unë tash i kam makthe, ë ndjej frikë në po, shtëpinë time. Edhe reagimi i tyre, thoshte, reagimi i tyre ishte ishte i tmerrshëm, kështu që unë thotë ajo ndjej uh, presion psikologjik nga fqinjët. Pësova një shok tha. Wow. Nga ulërima e vajzës, po. sidomos që ishte qeni i saj. Tani unë po i shikoj, unë po i shikoj këtë mm. familjen, familjen uh, e hedhur në gjyq. Dhe këta duken goxha babaxhan, domethënë nuk duken sikur janë uh, Sigurisht është të tmerrshëm të frikshëm apo ku do të thotë. Do të kishte ndodhur e kundërta. Po pra. Nëse do kishte Këta mund ta kishin hedhur në gjyq sepse pa. Po. sepse sulmi ndodhi, këta ishin në oborrin e tyre. Dhe ata erdhën në oborrin e tyre. Këta hyrin në hyn në oborrin e, e kësaj familje. Plus edhe që i bien nëse ata kanë shqyer qenin, nëse pastaj Për më tepër kur kjo zonja ka katër pitbull dhe nuk merr masat. Po ju përveç bëjnë? asaj, po ku e di sigurinë e katër pitbullëve që mund të mos shqyejnë qen të tjerë. Qen të tjerë ose njerëz të tjerë. Tani çfarë ka kërkuar shteti atje në Texas është që këta të mbesin gjithmonë, të mbesin gjithmonë që duhen mbajtur tani e tutje në një kafaz me mbyllje mekanike. Herme, ah. me mbyllje mekanike jo hermetike. hermetike. T'i burgosin. Kështu, kështu që është është bërë një çështje, shumë njerëz në Houston, në Texas janë duke klikuar për të parë se çfarë ndodh me këtë, janë të habitur nga Po ndoshta ajo e ka e ka menduar në formën mbrojtja më e mirë, sulmi. Ndoshta ajo ka pasur frikë kjo zonja, quhet Emerald White. Mund ta hedhë. Ka frikë se këta do ta hidhnin. Po, Emerald White është pronarja e katër pitbullve, ndërsa kjo familja që ka vuajtur humbjen e qenit që quhej Bailey meqë ra fjala ishte familja Baker. Steve Baker quhet babai mm -hmm. dhe gjithë të tjerat. Kështu që zoti Baker tha, ne menduam ta mbyllim me kaq tani. Ishte një gjë e pafat, por uh, nga sa duket uh, zonja White kërkon 1 milion dollarë tani. Uh, ata janë të sigurt që do të fitojnë, gjë nuk kanë për të paguar, por gjithsesi. Ndonjëherë çmenduria e njerëzve është për t'u përmendur. Okej, okay, kthehemi pas Klubit të Mëngjesit Hertz, çfarë dëgjojmë tani? Ora është 8:20 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Okej. Okay. Ëm um, 8:20 minuta tani dhe është koha për të bërë uh, lojën e parë nga prit prit e di miq të dashur. Kjo është loja nga lajmet. Prit prit se e di do thotë që ne do të pyesim për një detaj nga gjërat që kanë ndodhur dhe do të shohim nëse ju e keni përgjigjen. Dhe pyetja është Kjo. Megjithëse ka pasur replika dje në lidhje me buxhetin e vitit 2015 dhe debate në kuvendin e Shqipërisë, mm -hmm. në fund fare, buxheti është miratuar me kaq vota. Sa? Sa? 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-12-22 është Numri i telefonit për përgjigjet tuaja të sakta, le të shohim nëse e dini, ndërkohë ora ka shënuar 8:21 minuta, sot është data 18 dhe Olta ka premtuar se do të ketë shi. Mos shikoni diellin përjashta, Olta premton shi sot dhe dhe dhe kot qesh. Kështu që mos keni frikë, nuk do të jetë kot, mos u gënjeni nga nga dielli. Do të jetë edhe me diell edhe me shi. Janë thjesht dhëmbët e tij. Po, është duke është duke u bërë gati. Le të shohim nëse njerëzit e dinë se sa vota ka marrë uh, buxheti dje, por është është diskutuar gjatë. Rritja e akcizës për duhanin është kundërshtuar, e ku di unë se çfarë tjetër, megjithatë në fund fare. Votat, votat i mori, mm. aprovimin e mori. Ky do të jetë një buxhet që zoti Rama premton se do të jetë uh, Një buxhet uh, buxhet i mirë. Pozitiv, po, sigurisht për uh, Shqipërinë etj etj. Tani uh, unë kam uh, duhani duhani një ves shumë i keq, me thënë të drejtën, uh, ves i ndyrë dhe dhe dhe të gjithë duam ta lëmë. Patjetër, patjetër. Sa e lënë, sa ia dalin, sa s'ia dalin. Po me luftë duhet. Me luftë, me luftë, me përpjekje. Hmm. E të gjithë shembujt që merren nga bota provojnë se rritja e akcizës për duhanin në fakt nuk funksionon si incentiv për ta lënë, si mhm. nxitës për ta lënë. Njerëzit do Zoti Rama këmbëngul për shembull që që gratë shqiptare do të jenë të lumtura që që do të rritet çmimi i cigareve, ato gra që s'e pinë sigurisht. Pse ata që e pinë? Se ka sa që pin këto gjata të hollat i pinë gratë kështu vdesin këto. Ose vdesin nga to. Po mirë, kjo mund të ndikojë në blerjen, për shembull, nëse dikush pi për shembull një paketë në ditë, mm -hmm. mund ta bëjë një paketë në dy ditë, që të kursejë në njëfarë mënyre. Ose do heqë dorë nga disa gjëra të tjera për të Kam shihur që mund të jetë kënjë rand. Ajo që po them unë që ti thua se mund të jetë, unë po them që nga shembulli nga bota nuk funksionon. Mm -hmm. Ai mhm. që e pi e pi. Dhe ai që e lë, e lë jo sepse është rritur çmimi, por e lë se e ka bindur veten se duhet ta lërë. Sepse ka vullnetin apo arrin një moment ku shëndeti i tij nuk e përballon dot. Mm -hmm. Unë nuk po them, jam komplet po kundër pirjes së duhanit. Të lë shëndeti para se të lësh cigaren. Patjetër. Është edhe kjo. Patjetër. Por nuk funksionon ajo, rrit akcizën ti që të që të ulet cigarja. Nuk funksionon. Thjesht nuk funksionon, është diçka që mund të ngulë këmbë kush të dojë. Ai që e pi e pi, kush të dojë, vetëm po, është ta pi. Thjesht nuk është e vërtetë. Po. Nga shembujt që që kemi nga bota. Edhe nga shokët e shoqet që kemi jashtë. Në fund fare, në fund fare, do unë nuk mendoj që qeveria është zgjedhur për të ndryshuar veset e shqiptarëve. Nuk kemi, domethënë, ok, ajo është një çështje që e bën mami, babi, edukatorja në kopsht, mësuesi në shkollë. Është vetë njeriu që e merr si po. iniciativë. Tashi, qeveria zgjidhet për të qeverisur, jo që të bëjë njerëzit që të lënë cigaren, të sillen mirë, të kthehen shpejt në shtëpi, mos uh, mos dehen natën, a ku di unë se çfarë. Gjithë këto gjërat janë janë tani njeriu është i lirë, mendoj unë, që ta përdorë jetën e vet ashtu siç njeriu do ta përdorë, të paktën filozofikisht. Mm -hmm. Dikush do që të dali nudo në plazh, le të dali nudo, gjej një po. plazh nudo, le të dali nudo. Kush është, kush jam unë që t'i them mos u zhvish? Apo jo. Dikush do që të flejë në pyll, le të flejë në pyll. Që do të flejë në pyll, po jo një një qeveri që thotë që mos mos pi cigare. Mos Po shiko, mos mos u koll natën. Mbulohu. Sado t'i thuash dikujt mos pi cigare? Vishi çorapet, vishi çorapet. Nuk e ka mbledhur mendjen që nuk duhet ta pi, atëherë nuk nuk është se do ketë uh... Është kam përshtypjen që janë zgjedhur për të qeverisur jo për të bërë edukatoren nëpër shtëpitë e njerëzve. Kjo është ideja Dhe le të thonë për shembull që nëse nëse okay, Duhet rritur akciza për arsye financiare, se duhet më shumë para në buxhetin e shtetit. Po pra, le të thonë arsyen. Do të ashtu, po po le le të thonë këtë, se është më e ndershme, më e sinqertë dhe dhe e bën tjetrin që të ndihet i respektuar jo, për këtë. Unë të paktën këtë kam pasur. Nëse kjo bëhet për arsye se duhen mbushur ose ka borxhe dhe duhet mbushur ajo pra, arka. Le t'i paguajnë duhanpirësit. Se t'i paguajmë ne që s'pimë duhan. Le të thuhet kjo, por nëse është e vërtetë që qeveria ka vendosur Që ta heqë duhanin pikërisht se të bën dëm. Po për të bën dëm. Atëherë le të mbajmë këtë alternativë. E tha dje, e tha dje. Por jo, edhe partia edhe kanë thënë herë të tjera që po gratë pra. shqiptare do na falenderojnë thënë që burrat do të vinë në shtëpi me më pak kollë. Natën. Oh. Rob, rrobat do të vinë më pak era duhan. Kështu që, nëse. Siç duket nëse për të parë, për të parë. Unë them që le t'i japim kohën, koha do e tregojë nëse është Pikërisht për këtë apo për Po. Një alternativë tjetër. Është vërtet. Mirë, faleminderit Altin për këtë ndërhyrje shumë të mençur. Jamie Woon vjen tani me Night Air, miq dashur, 8:25 minuta koha do ta tregojë, miq dashur. Ndërkohë që uh, rritja ndodh që në janar. Ah, po, koha do ta tregojë. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Kuptimet e emrave të disa shteteve në botë. Emri i Bahameve në arabisht do të thotë dy detet. Emri i shtetit të Komorosit në kontinentin afrikan rrjedh nga arabishtja që do të thotë ishulli i hënës. Emri Angli rrjedh nga anglishtja e vjetër England Land që po të përkthehej në shqip do të kishte kuptimin vendi i engjëjve. Në gjuhën e vendasve Guatemala do të thotë vendi i shumë bredhave. Hondurasin e emëroi kështu Kristofor Kolombi, që në spanjishte do të thotë thellësitë. Emri Iran do të thotë vendi i arianëve. Xhamajka në indishte ka kuptimin vendi i drunjve dhe i ujit. Emri i Kirgizisë në gjuhën vendëse do të përkthehej vendi i 40 fiseve. Emri i Lihtenshtejnit në gjermanishten e vjetër do të kishte kuptimin guri që shkëlqen. Emri Luksemburg rrjedh nga dy fjalë të dy gjuhëve të ndryshme që po të përktheheshin do të tingëllonte si kështjella e vogël. Grekët e vjetër Maltën e quanin Melita, që do të thotë mjaltë. Në gjuhën e vendasve të lashtë Norvegji do të thotë rruga veriore. Sri Lanka në sanskritishte kishte kuptimin ishulli madhështor. Sudan në arabisht ka kuptimin vendi i njerëzve me ngjyrë. This is Club FM 100.4. Pa pa pa pa. Ora është 9:36 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së gjithashtu. Yay! Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë të mbarë. Para orës tani 8:36 minuta. Do të nisim me një quiz me seri. Përgjigjet e sakta të cilit Ju duhet të vizitoni këtë kontinent. Cilin pra? Cilin kontinent? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Tregoj po tregoja për uh, pak më parë se do t'ju thosha mbi këtë djalin e vogël, i cili 5 mm. vjeçar është ai dhe çfarë ka bërë është që ka fituar një certifikim nga Microsoft, një certifikim i cili u duhet njerëzve vite dhe vite me radhë për ta fituar, por është personi më i ri në botë, vetëm 5 vjeç, që është certifikuar nga Microsofti, miq të dashur, si një specialist i këtyre. E kemi foton? Po, faleminderit. Ëm um, dhe uh, ky është djali. Mm -hmm. Aty duke punuar. Babai i tij në fakt është marrë me IT dhe tregon që që i vogël, ky djali quhet Ayan Kureshi, jeton në Angli, me origjinë është nga Pakistani. Uh, kanë lëvizur në Angli në vitin 2009, kur ky ka qenë fare fare fare i vogël, vetëm mm -hmm. foshnje. Babai meqë merrej me IT, e linte që të punonte me, e linte të punonte. E linte të merrej me këta kompjuterat e vjetër të babait, mbasi babai i nxirrte nga përdorimi, mm -hmm. ja jepte djalit në mënyrë që ky të bëhej, uh, si thua, i familiarizuar me motherboardet e këto gjërat e tjera që kanë kompjuterat, vetëm se një ditë babai zbuloi që nxënësi ishte bërë më mjeshtër se mjeshtri. Mm -hmm. Dhe kur e vendosi uh, që se certifikimi nga Microsoft, ata që e dinë se çfarë është, është një hap i rëndësishëm sepse është si një diplomë. Po. Dhe madje shumë më e rëndësishme se sa shumë diploma. Dhe jo të gjithë ia arrijnë. Jo të gjithë ia arrijnë, po të jesh i certifikuar nga Microsoft, do thotë që ke një punë stabël, uh, shumë të mirë, mm. edhe gjithashtu të ardhura të denja. Por ky s'ka mbushur akoma 6 vjeç. Edhe e ka këtë mundësi që të punojë e të jetë i diplomuar si ca njerëz nuk do të arrijnë as kur të jenë 26 vjeç. Ëm uh, BBC raporton mbi këtë. Ai ka dëshirë që të hapë po, të hapë një biznes uh, të vetin ë mhm. uh, për konsulencë uh, kompjuterike, gjithashtu do që të modelojë sipas uh, Silicon Valley në Kaliforni, edhe në Londër një si thua fshat elektronik, fshat uh, që merret me teknologjinë e lartë që do ta quajë E-Valley. Kështu që Ajan Kureshi, uh, një gjeni i vogël i prodhimit të Microsoft, dhe ka habitur babain, i cili tani i ka kërkuar atij një vend pune. Ta marrë. Fillimisht babain dhe më pas gjithë botën. po babin do ta marrë në punë. Do babi, babi do të punojë për për Ajanin. Fillon të mësojë me me të. Ja ka marrë dorën. Uh, Ai thotë që testi ishte i vështirë, por uh, ishte Fun është shprehur djaloshi i vogël. Mm. Ishte qejf, ishte bukur. Bravo. Shumë mirë. Um, a kemi fitues Solta në lidhje me atë që është 77 vota? Po, dhe është Kiara 159 i mbaron numri, fiton dy bileta për në teatër, Shiko kush erdhi për të shtunën në orën 19. Për uh, teatrin Kujtim Spahivogli, miq të dashur mm -hmm. të mhm. shtunën, shiko kush erdhi, është shfaqja në teatrin Qani. Kur dilja adoleshent gjithë kohën e kisha kokën sipër te vajzat që rrinin në ballkon. Por kam pasur një kuriozitet, mirë unë që shihja vajzat dhe shokët e mi, po vajzat çfarë shihnin nga ballkoni? Ha çfarë shikoni? Çfarë kanë thënë Olta? Kanë thënë shumë Edmond Tupja. Jo. E po, ah, e jo. E pasaktë, miq të dashur. E kanë ngatërruar. E kanë ngatërruar nga titulli i librit Vajzat e mm. ballkonit. Po Vajzat e ballkonit është është në rrugën e Bogdanëve. Mm. Midis rrugës së Durrësit dhe rrugës së Kavajës, siç e shpjegon profesori në libër atje. Ë uh, dhe është është diçka vajzat e ballkonit janë aktuale. Domethënë ngjarjet ndodhin tani. Mm -hmm. Kurse ky është duke folur në retrospekt apo jo. Mm -hmm. Kujdes miq të dashur, është për vajzat e ballkonit po një personazh shumë i njohur, shumë mediatik. Very very very media savvy. Mm -hmm. Ah, dëgjojmë edhe një herë. Kur dilja adoleshent gjithë kohën e kisha kokën sipër ke vajzat që rrinin në ballkon. Kaç, kaç, kaç, më thon. Këtu e keni, nëse s'e gjeni nga tonaliteti i zërit, keni për ta gjetur. Ëm um, Atëherë, ë uh, do t'ju tregoj mbas pak, vetëm mbas pak, se çfarë bëjnë njerëzit në banjat e punës. Uh, në Në Liechtenstein, që mhm. ndodhet mm -hmm. në Europë, siç u mor vesh nga Blendi, faleminderit Blendi. Grave iu dha kjo e drejtë. Cila e drejtë? 84. Tam. Okej. Okay? 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çmim fitues Jo, 1884 1984 po Ora është 9:49 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e martë, data 18 nëntor, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Atëherë shikojmë se çfarë ka ndodhur, është një mm. kompani mm. uh, suedeze e cila quhet SCA, është një kompani e cila merret me higjienën, uh, kompani e pastrimit, gjithashtu e cila ka bërë mm. një sondazh mbarëbotëror në 13 vende të ndryshme të botës ku ka përfshirë 13000 individë, uh, të cilët janë përgjigjur në lidhje me pyetje të ndryshme që janë bërë rreth banjave mm -hmm. në qendrat e tyre të punës. Dhe uh, nëse fjalët mos, jo, pse dalin nga buzët tuaja miq të dashur në këto minutat në vazhdim, Unë po ju them që edhe unë kur lexova pata reagime të ngjashme. Sepse del që më fal. Del që ë uh, një numër i madh njerëzish mm -hmm. i përdor uh, banjat për uh, komunikim. Uh. 25% uh, e të anketuarve thonë që mm -hmm. dërgojnë mesazhe tekst kur janë në banjo dhe 23% e të anketuarve thonë që shkojnë në banjo ndonjëherë për të bërë një telefonatë. që nuk duan ta bëjnë në ambientet ku për shembull jemi këtu neve dhe nuk mm. kemi as bie dëborë përjashta se helbete mund të jemi në po. Kanada. Mm. E zëmë dhe shkojnë në banjo edhe flasin në telefon. Kështu që deri këtu është e kuptueshme. Alo. Mund të na ketë qëlluar. Ça bën ti? Mirë, jam në jam në banjë. Po. Unë kam do ta kisha shumë siklet për shkakun që bëj telefonatë në banjë kur Ka diku është dikush tjetër ngjitur që ti s'e di se kush është. Po përveç asaj prap mm. nuk është ambienti i duhur për të bërë një telefonatë. Si Mund të dërgosh një mesazh ndoshta, por jo telefonatë. Jo telefonatë. Pra ti je me mesazhin, po, po jo me telefonatë. 25% janë për mesazh dhe 23% thonë që bëjnë telefonatë. Ë uh, disa të tjerë miq të dashur uh, bëjnë gjëra si për shembull uh, duhanpirja. 5% po, e të po. anketuarve kanë thënë që shkojnë në banjo dhe ndezin po bën 4-5 thithje, e kupton? Edhe pastaj e lëshojnë, e lëshojnë atë. Ah. Ai ai. Pak e sikletshme. Po. Ë, uh, pinë duhan. 5% gjithashtu thonë se flenë gjumë. Mm. Flenë gjumë në banjë, flenë gjumë. Një një të shpejtë, e ke parasysh në një 7 minutësh, 8 minutësh të. Po po po. Është dremitja. Të po, s'e kisha dëgjuar. E kanë thënë më shumë burrat se sa se sa gratë. Dhe gjithashtu sepse tek burrat tek gratë ishte 5% thonin që flinin gjumë, ndërsa tek burrat 7% e të anketuarve meshkuj thonë se flenë. Mm. Gjithashtu kemi nuk e di se si e bëjnë këta, por 8% miq të dashur e atyre që shkojnë në banjë, mm. bëjnë stërvitje. Stërvitje. Po. Seriozisht? Bëjnë një çik stërvitje. Po është ajo vertikalja te bideja. Mund të jetë stretching, mund të jetë diçka, nuk e di se çfarë. Lart dhe janë ato pompat shuf. 8% e 13000 të anketuarve janë përgjigjur që stërviten në banjo dhe prit. Numri është i barabartë 8% me ata që han në banjë. Oh, bo, bo, bo. Ndoshta biskota, diçka që e kanë me veten në xhep. Po ndërkohë që je atje ulur se ulur, e hanë duke u menduar. Oh, oh, Ose pas gjumit për shembull, pas gjumit. Fut një biskotë në gojë. Tetë për qind thonë që kanë ngrënë. Ky është një sondazh i cili është bërë anonan, an në mënyrë anonime. Po, nuk dihen emrat e këtyre personave. Jo, sigurisht. Po, po, është vështirë, bëhet vështirë kur banjot janë kështu me 3-4 dyer. Koleg, mirë je koleg. koleg je mirë. Ë uh, kjo e të ngrënit në banjë mund të bëhet akoma më e pështirë sepse ë uh, thuhet për shembull që vetëm 10% e atyre thonë që nuk pastrojnë fare duart kur ah, ah, ah, jo. uh, 10% e të anketuarve, ndërkohë që 90% i lajnë duart, 10% thonë që nuk, nuk i lajnë nuk i lajnë duart dhe 1% thonë që nuk i lajnë duart kurrë. Asnjëherë. Oh, Asnjëherë oh. fare. Asnjëherë oh, fare. Vendi uh, sipas uh, sondazhit që ka bërë SCA-ja, pra kompania suedeze, sondazhi quhet Hygiene Matters. Uh, hygiene matters mm -hmm. që do mund të përkthehet ose higjiena ka rëndësi ose çështjet e higjienës. Ëm thonë që, thotë që disa njerëz rreth 10% e përdorin uh, banjën mm. për të qarë. Këtu Mirë, ka diçka që janë uh, 6% janë burra, Edhe 14% janë uh, meshk, më fal, uh, gra. Gra. Gra, po ta marrësh të përbashkët duke i bërë unisex bëhet 10%. 10%. 6% e burrave shkojnë në banjë për të qarë, edhe 14% e grave shkojnë në banjë për të për t'u shkrehur një herë në lot atje. Nga po themi ato acarimet e Po nga që nuk janë mirë me gjendjen e mos. Po mund të po mund të mërzitesh uh, me kolegë me shef. Kjo është normale. Thuhet këtu që 17% e burrave shkojnë uh, atje për uh, thjesht për të krijuar një çik hapësirë, për t'u shmangur pak nga kolegët, domethënë ke nevojë për një moment intim, privat, mos po. flasësh me njeri, nuk ju duroj dot tani. Mm. Dhe ku të shkoj, shkoj futem ulem në banjo dhe rri, rri atje sa të më kalojë. Kjo është një çik më lart për gratë. 23% ajri është mirë. Mhm. Sa ishte për gratë? 23% e grave shkojnë për për për privatësi, po them për të ndenjur mm. pak vetëm, Ndërsa 17% e burrave gjithashtu shkojnë në banjë ndonjëherë për të ndenjur një çik vetëm e për t'u shkëputur nga kolegët se na hënkën. thonë, kolegët. Kështu, ëm um, Ndërkohë që në disa vende aprovohet cilësia e banjave, pëlqehet, për shembull 87% e të anketuarve. E të anketuarve mm -hmm. në mhm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë që janë okay banjat, madje 13% e tyre e, po, kur janë amerikanë thonë i kemi më mirë në punë sesa në shtëpi. Mm -hmm. Ndërkohë që të pakënaqur me banjat në vendet e punës janë në Kinë, në Itali dhe në Rusi. Oh, thonë që baja në fund i kemi, po se ndoshta s'i pastrojnë uh, mirë ato mm. pastrueset atje. Thonë uh, ne ndonjëherë e mbajmë derisa shkojmë në shtëpi. Këta këta të Rusisë, Kinës dhe Italisë. Kurse në Amerikë shkojnë në shkojnë në punë me kënaqësi se i kanë banjat e pastra. Siç po thonë ata. E pra kur janë të pastra atëherë mund të kuptojë pjesën e tyre. Gjeje se ku hanë. Jo, nuk jam dakord me këtë pjesën e ushqimit në tualet. Po pse s'kanë gjë? Më shpifur. Nëse është e pastër, Ieri, Po, S'ka asgjë sa të do e keqe. pastër të jetë prap. Tualet është. Po thua. Po ti e ke me Mm. muzikë, ke- ne e dim që ka dhe tualete që është muzika e barit ose çfarë luhet për shkak të çfarë. Muzikë po, të gjitha i ke kushtet, Po, pastërtia. merr edhe një qiri flet me vete, ti një po flet gotë për verë vete dhe një mirë. Tani ta provoj pak herë. Dakord. Bëje ambient romantik. Të rinjë. Faleminderit. Okej. Okay. Uh, Olta, çfarë kanë fituar gratë e Lichtensteinit në vitin 1984? Cilën të drejtë? Të drejtën e votës. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. E ka gjetur Entela 945 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bëjmë edhe një tjetër nga Lichtensteini para se të shkojmë dhe pastaj uh, kemi lajmet e orës 9 që po afrojnë. Lichtensteini. Për shkak se është shumë i vogël. Mhm. Mm Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë uh, fantastike. Ora është tani 9:07 minuta. Jemi në orën e tretë të transmetimit të klubit të mëngjesit çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Është uh, koha tani për të dëgjuar se kush është fituesi i lojës me zërin e përgjumur, më thuaj Olta se ka një fitues. Olta që nuk e kanë gjetur. Në fakt më parë do ta nis me këngën e ditës, pasi kënga që sapo u dha ishte kënga e ditës dhe Marxhi 186 i mbaron numri. Bravo Marxhi. Fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Bravo, bravo, bravo. Ky zëri është Blendi Fevzi. Është Blendi Fevzi. Ja adoleshent gjithë kohën e kisha kokën sipër ke vajzat që rrinin në balkon. Por kam pasur një kuriozitet. Mirë unë që shihja vajzat dhe shokët e mi, po vajzat çfarë shihnin nga balkoni? Ty? Thjesht, thjesht, thjesht. Është pyetje retorike. Ëh, po. e ka ah, gjetur Valbona 547 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, Bravo Valbona, i lumtë, i lumtë. Ëh, ah, atëherë do të bëjmë një pyetje nga prit prit se e di miq të dashur, prit prit se e di në këtë moment na çon jashtë vendit. Mhm. Mm europiane, Gjermania e shqetësuar nga ndikimi i këtij vendi mbi Serbinë. Ka ndikim të fortë ky vend mbi mm -hmm. Serbinë që po e shqetëson Gjermaninë momentalisht. 069 20 70 222 për ata që e din përgjigjen e saktë 069 20 70 222 222 domethënë kur shqetësohet Gjermania nuk është dhe gjë e mirë. Ëh. Mm. I thamë. Një Gjermani e shqetësuar. Është po, po. Është e shqetësuar. Kështu, okay, ehm, um, do ta ndalim pak programin këtu, do të dëgjojmë ë uh, një këngë që Dr. Flori solli këtu tek studioja jonë para ca kohësh. Uh, një humbje e madhe dje për uh, për artin, një djalë që dhuronte shumë buzëqeshje, shumë shumë gëzim. Këngët e tij uh, janë shumta e të mirënjohura. Uh, Oj çike. Ëm mm. edhe shumë shumë të tjera. West Side Family e tjera e tjera e tjera, por kjo ka qenë njëra nga këngët që ai ka bërë me shumë dashuri, quhet Dashuria Mund.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 Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë shumë të mbarë. Sot është e martë, por pas pak, shkurt nis me klubin e mëngjesit. Atëherë, kemi tani pop quizin për ditën e sotme, katër fjalë nga fjalori i gjuhës shqipe që unë kam bërë gati, kemi ndaluar te gërma N.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 Luan Jeri. Përshëndetje. Altini. Hello. Olta. Ni hao. Ni hao, kolege. Dhe ju kudo që jeni Grimcë pa ngarkesë elektrike që bën pjesë në bërthamën e atomit. Dakord. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Gjendja e boksierit që pasi është goditur nga kundërshtari nuk arrin të ngrihet brenda 10 sekondave. Oh. Gjendja e boksierit që pasi është goditur nga kundërshtari nuk arrin të ngrihet brenda 10 sekondave. Ky është përkufizimi, Altin. Mhm. Mm Përgjigjen do japësh ti mbas pak. Pyetja okay. numër 3, Olta. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. E bëj të zi, e ngjyej me bojë të zezë. Kujdes Olta. Mm. E bëj të zi, e ngjyej me bojë të zezë. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Ndjenjë e përzierjes së stomakut Para një ushqimi që nuk të pëlqen. Ndjenjë e përzierjes së stomakut para një ushqimi që nuk të pëlqen. Mhm. Mm Kujdes. 0692070222 i pari që do të ketë katër përgjigje të sakta ka për të fituar pop quizin për ditën e sotme. Grimcë pa ngarkesë elektrike që bën pjesë në bërthamën e atomit. Gjendja e boksierit që është goditur nga kundërshtari dhe nuk arrin të ngrihet brenda 10 sekondave, e bëj të zi, e ngjyej me bojë të zezë dhe në fund Ndjenjë e përzierjes së stomakut para një ushqimi që nuk të pëlqen, çfarë quhet? Okej, okay? Mm, dakord. Dakord. Ndërkohë që kemi një përgjigje të saktë shpresoj në lidhje me zonjën Merkel dhe Gjermaninë të shqetësuar nga ndikimi i Rusisë mbi Serbinë. Bravo. Bravo. Kujdes. Është Joni fiton dy bileta për në Cineplex. I lumtë Jonit, i lumtë Jonit që ka fituar dy bileta për në Cineplex. Miq, për uh, filmat e mrekullueshëm që Cineplex i shfaq çdo të enjte ka uh, premiera të reja, filmash të uh, mrekullueshëm. 8:19 minuta është ora në këto çaste. 8:19 minuta nëse doni mund të bëjmë një tjetër nga Prit Pritse di apo doni një tjetër nga Liechtenstein. Kë doni? Liechtenstein. Liechtenstein. Okej, okay, Liechtensteinin do keni. Po në fillim fare duhet përgjigja e pyetjes. Së fundit nga Liechtenstein. Më kanë thënë Zvicër. Zvicra, Zvicra është saktë, bravo. bravo. Është Nertili fiton dy bileta për në Cineplex. Lum Nertil. Ë, uh, atëherë, Zvicra është vendi që si thua është shpërndan postën në Liechtenstein. Mhm. Mm posta zviceriane funksionon edhe në Liechtenstein. Ata nuk kanë një institucion vetëm për postën, për shkak se është Nëntë e 23 minuta, siç po tregoja, uh, mm -hmm. pak më parë, kemi këtë historinë e këtyre gjokseve, që mund t'i merrni me vete me pushime, po, mm. me pushime dhe pastaj t'i ktheni përsëri në gjendjen tuaj normale. Është një doktor quhet Norman Rowe, ë uh, ky është një mjek në New York i cili mendon që rritja e gjoksit për femrat është një çështje personale sigurisht dhe që do mirë peshuar, si thua, shumë mirë peshuar. Do të ketë uh, balancë. Prandaj po. Ëh dhe duhet të jenë në në në në kandar duhet të vinë të dyja njësoj, në mm. balancë, të jenë të dyja në balancë. Pra. Asnjëherë si. Tani ky thotë këtë gjë. Ëm ka shpikur uh, një lloj procedure që quhet mm -hmm. Instabreast, mm -hmm. e cila mundet që të t'i rrisë gjokset për oh. Ah. 24 orë. Oh. Po, 24 orë. Në këtë mënyrë ti mund të shohësh nëse të pëlqejnë, nëse s'të pëlqejnë sepse ja. puna është, mm -hmm. nëse shkon tek thika i bën, pastaj bëhesh pishman dhe nuk ashtu. Nuk i nuk i heq dot më, mm -hmm. ose mund t'i heqësh por që kushton shumë dhe është gjithmonë kirurgji ka problemet e veta. Mm -hmm. Ky ka shpikur një lloj, nuk e tregon se çfarë është eksaktësisht kimikati, sido që normalisht është duke pritur një aprovim nga shteti nga ajo që quhet uh, Federal uh, Food and Drug Administration mhm, FDA. Mm -hmm, mm -hmm. Por Instabreastin e ka tani më në në punë, ka dhe faqen e vet po që po shikoja. Ëm ehm, um, faqja është mbushur me gjokse, me thënë të drejtën që tregojnë se si se si ndryshojnë gjërat uh, nga njëra te tjetra sipas procedurës, domethënë. Mm -hmm. Por gjithsesi uh, Normani e ka Norman Rowe md.com. Ky është Norman Rowe md.com. Adresën e vet. Ky uh, injekton një solucion saline, mm -hmm. e cila absorbohet nga trupi dhe bën që gjokset të rriten. Në këtë mënyrë femra mund të di se cila do të jetë pesha dhe uh, masa. Si do ndihet me to. Si do ndihet mm -hmm. dhe zgjat vetëm 24 orë, pastaj kthehet në gjendjen e parë. 24 orë ky ka marr parasysh që si kthehen në gjendjen e tyre natyrale. Ti shkosh ta konsultosh po, me bashkëshortin po. dashurin etj etj. Por kjo është vetëm 24 po, orë mhm. tani. Mhm. Edhe ti mund t'i kesh për 24 orë, të pëlqejnë, s'të pëlqejnë, pastaj largohesh me këto. Por ky është duke ka shpikur tani një mënyrë tjetër, mhm. e cila t'i mban në këtë masë për rreth 15 ditë deri në 3 javë. Kjo është Deri në 3 javë. Do më shkon 15 deri në 3 mhm. javë. Kështu që thotë ai, "Ok, do shkosh në plazh." Po. po injeksioni bëhet vetëm një herë apo mund ta ripërsërisësh? Vetëm, jo, vetëm një herë. Po, mund ta ripërsërisësh nëse do. Nëse do. Mm. Vazhdimisht, por nëse do e bësh vazhdimisht, më mirë bëj një herë. Kuptoj. Edhe vëri vëri brenda dhe mblidh mendin. Po, mirë thotë Altini. Mblidh mendin, mblidh edhe që të blesh edhe ato që të duan, masën tënde të këtyre reçipetave, ku diun se çfarë. Por, por uh, ky thotë që deri në 2016 do ketë marrë aprovimin nga FDA, pra do të jetë në treg. Uh, ky solucion i ri, solucion mm -hmm. saline në bazë i padëmshëm për trupin, solucion i cili përdoret gjerësisht në mjekësi për arsye të tjera. Ëh mm -hmm. uh, dhe femrat mund t'i rrisin uh, sisët për uh, 15 ditë apo 3 javë dhe pastaj do të kthehen sërish në gjendjen e tyre natyrale pa bërë fare kirurgji plastike dhe pa vendosur silikon mm, brenda tyre. në Amerikë ose këmbë, pulpa që do donin se në Shqipëri kjo do ishte procedurë shumë mirë se ti ke uh, burra me bark po. shumë të madh, trup shumë të madh, edhe këmbë ke parë, janë këmbë kështu si anzi si gjela, si gjela. Kështu që kjo mund të mund të ishte diçka. Sepse pulpat në fakt janë një nga muskujt më të vështirë për të punuar edhe edhe kur je sportist, domethënë shumë shpesh janë gjenetike, nëse i ke pulpat i ke. Nëse s'i ke është shumë vështirë t'i bësh. Nuk është si si një muskul tjetër që mund ta rrisësh, është vështirë. Kështu që kjo mund të ishte diçka që çunat e kanë me qejf. Ose depilimin. Ëm, um, nëse a kemi një përgjigje të saktë lidhje me pyetjet që po bënim deri tani? Po më kanë thënë gjermanisht. Gjermanisht flasin? Mm -hmm. Ja. Kush e ka thënë i pari? Ja. Apo e para? E ka gjetur Dori e para dy bileta për në Cineplex. E saktë Dori. E dashur, që në Liechtenstein flasin gjermanisht. Madje atë që quhet dialekti alemanik. Alemanik, po. Mm. Uh, dialekti alemanik flitet atje. Mirë, do të bëjmë një tjetër nga prit prit se e di, e dashur, kjo është loja jonë nga lajmet. Ku ne kërkojmë detaje në lidhje me gjërat që ngjasin lart e poshtë uh, këtu në vendin tonë, në, të mrekullueshëm apo edhe në botë. Pyetja është tani, si quhej misioni mm -hmm. që javën e kaluar habiti botën mbarë kur uli një mjet ndërplanetar mm -hmm. mbi një mhm. komet mm -hmm. cili ishte emri i misionit dhe ishte një emri i një guri po që vjen nga, atë mund ta shpjegojmë pak më vonë se s'dua të jap detaje tani por cili po shumë e rrallë hera e mhm. parë në fakt që ndodh Është një mision i cili ka nisur në vitin 2004 kur është lëshuar në hapësirë raketa që mbante mjetin uh, hapësinor që do të shkonte të ulej mbi kometë, mm -hmm. mjet i cili tani merr kampione kimike të përbërjes së kometës dhe i dërgon ato në tokë. Por që në 2004 u lëshua dhe në 2014 arriti që të ulet dhe imagjinoje, domethënë me çfarë merren njerëzit atje. uh, arrin që të llogarisin se ku do gjendet kjo komet 10 vjet më vonë eksaktësisht për t'u takuar atje në hapësirë diku larg. Pyetja është si quhej misioni, si quhet misioni 0692070222 James Arthur e quan impossible, por uh, me sa duket njerëzimi mund ta bëjë possible. vajzat dhe djali këtu kanë dhënë përgjigjet e tyre. Le të shikojmë se si kanë dalë edhe vajzat dhe djemtë që kanë qenë në dëgjim dhe kanë shkruar në 069 20 70 222. Pyetja nr. 1 për ty Jeri, mhm. grimcë mm -hmm. pa ngarkesë elektrike që bën pjesë në bërthamën e atomit. Neutronet. Neutronet, neutronet janë saktë. Po. Gjendja e boksierit pasi është goditur nga kundërshtari nuk arrin dhe nuk arrin të ngrihet brenda 10 sekondave. Knockdown. Knockout. Knockout. Knockout, knockout, jo knockdown. Knockdown është kur çohesh. Po. Ti s'merr vesh nga boksi. Ehm, um, vërtet është. Ti ja u apo futbolli. Ehm, um, gjithashtu e. Sportet në përgjithësi. Nice, okay, pyetja e tretë për ty, Olta. Knockout është kur nuk çohet brenda 10 po, po. sekondave. Mhm. Knockdown është kur çohet brenda 10 sekondave. Që e down and you're back up. Ehm, uh, pyetja nr. 3. Po. E bëj të zi, e ngjyej me bojë të zezë. Kujdes Olta këtu. E nxij, e nxij. Bravo Olta, bravo. Nxi, nxi, nxi është. Nxi. Nxi. Pyetja nr. 4 e fundit është për ty Jeri. Nxi Olta. Mm. Një ndjenjë përzierje së stomakut para një ushqimi që nuk të pëlqen. Neveria. Neveria. Bravo. Ose një roman nga Camus. Sartre. Sartre. Mm. Mm. Fitues është Edvini 257 i mbaron numri. Fiton një kontroll të plotë nga Spitali Amerikan. Faleminderit Olta. Ë? Po me Olta vazhdo. Kishte dini se mora. Kishte një emision takti ngjitur me mua. Po pra. O më vjen. Kush e kapi e kapi Olta. Nice. Okej, okay, uh, jemi gati tani miq të dashur për të bërë Sharadion në klubin e mëngjesit, vajzat kanë menduar një fjalë dhe ne kemi menduar një fjalë gjithashtu. Mhm. Goca doni që të gjeni fjalën tonë apo doni t'jua Si të gjejmë? doni. Si doni. Jo si ju. doni juve. Pa Olta? problem. Doni që të jemi ne gjahtarët. Po hajde. Mirë, hajde të vërejmë. Sha Radio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Okej. Goca. Po. Është një fjalë ë, sensuale. Jo. Jo, Unë mendoj që fjala juaj fillon me n. jo, Siç i ishte dhe dhe bim. kuici. Fjala Ja. juaj ë, bëhet në krevat. Veprim, mund të them. Jo, jo, jo, jo, nuk është dashuri. Jo, jo. Po është deri zakonisht kur shtrëngohesh me dikë tjetër, edhe Jo, nuk është as përqafimi, jo. Jo, nuk është përqafimi, por Nuk ka po lidhje, nuk është diçka që bëhet midis dy njerëzve. Po pra, po ti mund ta bësh, mund ta bëj dhe pastaj të tjerët mund ta po- mund ta shohin, mund ta Pra është diçka artistike, një p, p. Po mund ta quash artistike. Disa e kanë si profesion të bëjnë gjëra të tilla. Po Jeri mos është diçka që njerëzit për shembull hmm. kur e kanë me tepri te vetja, thonë ky ka shumë Apo jo, se pra, unë atë po mendoja, se bëhet në krevat. O bobo, jo. Po pse fokusoheni tek bërja në krevat? Mund të ndodhë që ti ta bësh në krevat, po, por nuk ndodh zakonisht kjo. Zakonisht është e ngrohtë. Zakonisht nuk ka lidhje fare. Largoni nga krevati ju lutem. Jo, mirë do ishte ta bëje ulur. Gjatë natës. Apo jo. Po edhe në këmbë mund ta bëjë mirë. Po edhe po është mirë do ishte ta bëje ulur. Për? Pra. Pra. Jo, jo. Shiko, ju nuk nuk dëgjuat atë që tha Olta dhe ju dha një ndihmë shumë të hmm. madhe që mund të jetë edhe profesion. Po pra. Po. Mm. A, Jeri zakonisht ka të bëjë me ajrin? Një prozator. I, po jo. Na e ka gjetur. Mos është poe jo. Jo, jo nuk është një një zhanër i letërsisë. Poet pra thashë. Jo pra. Poeti s'është zhanër. Por gjithsesi jemi shumë afër. Fillon me po ka me librat. Ka me librat. Nga një anë mund ta marrim me libra. Tani ta bëjmë më të thjeshtë. Po bëje Jeri pra më të thjeshtë. Nëse Neveria nuk do të vinte në gjuhën shqipe, Altini mund ta lexonte në një gjuhë. Për për për. Ha pra. Për. Për. Aha, të për. Ai shikon sa të mirë jemi ne ja, jua tha direkt. Në kthim të Sharadios miq të dashur do të kemi vetëm te për si u shkoi mendja. Jo, unë nuk shkoj në shkollë. Puthja, përqafimi. Unë puthja, përqafimi. Të gjitha me p i thanë përveç kësaj. Non so più cosa fare, është titulli i kësaj kënge nga Adriano Celentano tani, që nuk ka nevojë për për ëh, sepse uh, ju dini italisht. 9:38 minuta miq në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori ju thonë gjesi gjesi. Gjesi. Okej. Okay. Atëherë goca duhet të gjeni se cila është Sharadio uh, ose fjala e Sharadios që unë dhe Altini kemi zgjedhur për uh, të mbajtur Jo. Është diçka e gjallë. Mm, jo, jo tamam. Jo, por mban Aha, more ti. Mban gjëra të gjalla. Ka mundësi. Nga shumë gjëra të gjalla. Ka në studio? Të tillë? Jo. Jo. Është e përbërë, unë mendova që është e përbërë nga të gjallë. Po. Është e përbërë themi që është e përbërë nga të gjallë. Po. po. Kjo do të ishte një përkufizim. Si themi partia për shembull. Mhm. Aha, sa lart. Kemi ne këtu. Sa lart shkoi. Po tani. Të tilla? Një një të tillë, ne personalisht. Po, kemi, tash kemi në mos kemi, kemi patur herët a vonë të gjithë kanë. Gjithë Jeri i kanë kaluar. Kalojnë, po. po. Që është Emanuela fiton dy bileta për në teatër, shiko kush erdhi për të shtunën ora 19. Bravo. Faleminderit Olta. Të lutem. Kemi bërë, kemi bërë një seri kuisi sot miq të dashur nga ai që është uh, një vend i vogël në Europë që quhet Liechtenstein. Kemi pyetur cila është gjuha që flitet atje. Doli se gjermanishtja, pyetëm se cili është vendi që shpërndan postën në Liechtenstein dhe ja shpërndan Zvicra. Kemi pyetur eh, gjithashtu se ku ndodhet dhe sigurisht ishte në Europë. Në 1984 mësuam që gratë në Liechtenstein fituan për herë të parë të drejtën e votës. Mm -hmm. Dhe në fund fare do të bëjmë edhe këtë pyetje nga Liechtenstein. Në fakt kemi edhe një përgjigje Rozeta. Më fal. Kemi bërë një kuiz. S'ka gjë se dalim nga ritmi, ja, jepi, vazhdo. Ma preve fare tash. Arbi fiton dy bileta pasi ka thënë Rozeta. Bravo. Okay. E kemi, e, siç po thosha, kemi thënë uh, shumë gjëra për Liechtensteinin, por në fund fare do themi do themi edhe edhe se Kam dhe gjëra më, më të forta E, kujdes Po nuk dua pastaj të të gullet në një që Po deshe që nesër mos të vish në punë, mund të vazhdosh kështu Mund të mos vish nesër në punë A, a shko se vjen Sonila, të të zëvendësojë Jemi shumë okej okay. uh, Gjithsesi, uh, faleminderit Pyetja e fundit për Lichtensteinin është kjo Në, në himnin, miq të dashur se ma humbi fillin Në himnin e Lichtensteinit, thuhet që Ky vend ndodhet në buzë të këtij lumi Kujdes. Mm -hmm. Në himnin e Liechtensteinit lexojmë ose kur e këndojnë ata dëgjojmë që Liechtensteini ndodhet buzë këtij lumi. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Dhe jo, nuk është lumi i Ibës, as lumi Erzen, Kështu, uh, no, e, ne kemi shumë dashuri këtu uh, mes nesh. Jo, kemi atë shprehje. Kush zihet duhet, e kupton. Mm. Se kujtojnë, uh, kujtojnë se. Nëse okay. Kush të rreh mund të themi ndonjë fjalë. Po, jo, më fal të ta kujtojnë, thashë më thonë sa të bërtet ty ai, po, sa të pra. rreh ty ai. Sa të shan ty ai. Unë uh, nuk rrah gra, uh, as burra në fakt, se s'i rrah dot, por Të shenjat që kam nuk i kam nga Blendi, që jo, të kuptohen. Jo, jo. Po i ke nga yt shoq, le ta themi. Po çfarë shenja është gjetur? Po nuk ja, shifën tani. Sa e ke treguar? Okej. Në radio edhe po t'i kishe nuk dukeshin, por që gjithsesi i tregon vetë. Ej, meqë ra fjala, ë se po, jemi ishte kurioze. Ngeli fiksim. Ky virusi HIV i marrë nga manikyri. Mm. Një vajzë uh, braziliane, mm. 22 vjeçe, ka ka shkuar të dhurojë gjak një ditë dhe është zbuluar kur është bërë uh, testi që i bëhet gjakut pas dhurimit se ajo ishte infektuar me virusin HIV. Po, me virusin HIV. Mm -hmm. Dhe uh, mbasi ka dalë se uh, vajza nuk ka përdorur asnjëherë shiringa Tam. të përdorura nga dikush tjetër, nuk është përdoruese e dregës, e drogës, drogës. nuk uh, ka bër uh, seks të pambrojtur mm -hmm. asnjëherë në jetën e vet. Vajza është akoma vajzë, po themi, mm -hmm. dhe tha në asnjë mënyrë tha, nuk ka ndodhur kurrë as seks të pambrojtur, as shiringa të pambrojtur. Mos ka vajtur të merrte në këtë fakt. Si ka mundësi që ka dentisti apo jo? Kur ka qenë, jo, kur jo, ka qenë 11 vjeçe doli se Kjo ka një kushërirë gjithashtu me virusin HIV ah. dhe kur ka qenë 11 vjeçe, pra 11 vjet më parë, ajo ka përdorur uh, ato veglat e manikyrit oh, të kushërirës, ah, ka huazuar limën e thonjve mhm. dhe këto gjëra të tjera. Dhe pastaj mjekët kanë shkuar dhe kanë bërë teste tek të dyja dhe ka dalë që po Uh, kanë të njëjtin virus, gjenetikisht është i njëjti virus që vjen nga i njëjti infektues, mm -hmm. pra mhm. e ndajnë me njëra tjetrën, kanë virusin e njëra tjetrës dhe uh, vajza e ka në trup këtë virus prej 11 vjetësh sepse uh, si thua shkalla virale ka zbuluar që ka qenë në trupin e saj për një kohë të gjatë dhe herën e fundit kur kjo ka përdorur veglat e manikyrit të shoqes ose kushërirës së saj ka qenë 11 vjet më parë. Pra, por kjo nuk ishte shenja. Jo, e ka e ka të fjetur, e ka të fjetur, nuk ka nuk ka SIDA, ka virusin HIV. Mm. Është infektuar me HIV, por ti nuk do që të infektohesh me HIV. Është është shumë problem i madh. Ë, kështu që tani mjekët po thonë, mbasi kanë kryer dhe studimin që do të kenë njerëzit shumë kujdes me edhe me përdorimin e gjërave të tilla. Ti, ti nuk e di për shembull se kush i ka përdorur më pas. Është individuale. Ti ke individuale, mm -hmm. kur uh, edhe këto të thonjve, pra mjafton lima e thonjve ndonjëherë, hollimi dhe një prekje po, a një gërvishje e vogël që mund të bëjë atje që të infektohesh si kjo me me SIDA dhe menduam që është mirë ta dini. Se... Jo, unë mendova nga manikyri, prandaj më ngeli. Jo, jo nga manikyri. Si mundej? Po janë këto uh, limat, limat e gjëra të tjera. Mund po, të ndodhë. Metalike. Okej. Okay. Mirë, para se të largohemi, dua t'ju kujtoj për gjithë studentët që duan uh, të regjistrohen për master, kanë akoma kohë deri në datën 24 nëntor. Mm -hmm. uh, pranë shkollës Marin Barleti, kampusi për masterin ndodhet në Tiranën e Re, në Selitë. Faleminderit uh, Jeri për këtë deri në datën 24 miq të dashur, deri në datën 24 ju mund të shkoni dhe të regjistroheni për master tek Marin Barleti. James Bay do ta mbyllë sot me Hold por, Back the par, River. Po, kemi fitues. Dy fituesit e fundit është Greta ka thënë Reni, dy bileta për në